vai, vai, vai, vai, vai, vai. É o DG de novo. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu quero ver ralinha, quero ver duelo, vai, vai. Rabisco pezinho pra frente, pra trás, rabisco pezinho pra frente, pra trás, rabisco pezinho pra frente, pra trás, vai, vai. Rabisco pezinho pra frente, pra trás, rabisco pezinho pra frente, pra trás pra frente, pra trás. Vai, vai. Que nem dizia o final da NDC. Quem não curte não rouba a brisa, mano. É, é assim que funciona. É assim vai, que... vai, vai. Então vai de bicando chamando pro rala. Vai de bicando chamando. Vai de bicando chamando pro rala. Vai, vai. Então vai de bicando chamando pro rala. Vai de bicando chamando. Vai de bicando chamando pro rala. Vai. tudo nosso e nada dele. Os maloca embrasado, tudo dançando assim. Ombi ó, ombi ó, ombi ó, ombi. Vai, ombi ó, ombi ó, ombi ó, ombi. Vai. Senta tchuca, só pituca, Essa buceta no meio da rua. Senta tchuca, só pituca, Essa buceta no meio da rua. Meu no Max que tá te chamando. Senta tchuca, só pituca, meu no Max que tá te chamando. Essa buceta no meio da rua. É o DG de novo. Yeah. pra trás, rabisco o pezinho pra frente pra trás, rabisco o pezinho pra frente pra trás. Vai, vai. Rabisco o pezinho pra frente pra trás, rabisco o pezinho pra frente pra trás, rabisco o pezinho pra frente pra trás. Vai, vai. Que nem dizia o final da NDC. Quem não curte não rouba a brisa, mano. É, é assim que funciona. É assim vai, vai, vai. Então vai de bicando chamando pro rala, vai de bicando chamando. Vai de bicando chamando pro rala, vai, vai. vai. Pode me no chamando pro rala, pode bicar no chamando. Pode bicar no chamando pro rala, vai, vai. Chama as gatas também, dá nada. Tudo nosso e nada dele. Os maloca embrasado, tudo dançando assim. ombi, ó, ombi, ó, ombre, ó, ombre. Vai, ombi, ó, ombi, ó, ombre, ó, ombre. Senta a tchuca, só a pituca, passa buceta no meio da rua bituca, só bituca. Essa buceta no meio da rua. Vamos no Max que tá te chamando, senta tchuca, só bituca. Vamos no Max que tá te chamando, essa buceta no meio da rua. Mas só que a profissão das minas é. Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando,